lafiya uba a zuwa Uba a lafiya uba a zuwa Umar ba a libana ina isa.

ya kwanke batutuwa na gofa ba ya taho gida ya kwanke batutuwa na gofa ba ya taho gida ya mai asararu ya taɓo ya ba ma ba ne ba ba ba ba ba ba ba ba ba Baban mawur ba su zancen ba su zancen An suna ganin sau ba mai ta An ba mai ta

زوجة دين هاج فوق Oda ga dina haji ya hausa.

الزعلان يطينا أنا بألا تبات البركة يشوف اسمان أنا بألا تبات البركة جل بنشوف أنا بألا يطعم طعمك وأتيك بنشوف أنا بألا تبات البركة نان أود بجزي Muhammadu Allah ya taimaka maka wa mu'azu ɗan gina. Ahmadu Allah ya baraka albarka Umaru da ake. Ahmadu Allah ya baraka albarka Abdu da ake. Ahmadu Allah ya taimaka maka wa Hassan Idris. آمن الله تبات على بركة موت آمن الله تبات على بركة الشوف قرن حسنا آمن الله تبات على بركة عمر آمن الله تبات على بركة بشر بإيمان والقول ظنوا حياتنا الله da rangon kira da shirya mutane daidai sai sa ta sa abin mutum aiki Yanzu sun mai noma suna buɗa abokin noma ne. Nuru Allah sun zalin na gane ƙudodin gwari. ai na san salan na ba dogon gwari na ba sun san mai turare gogar maɗan amadu na sun san mai turare gogar maɗan amadu su aina sun sani akwai garki ɗan shawara aina sun zalin mu Allah na birnin ƙaya منافق قال أبو موسى بن عيسى مله بن هذا أين sun san ban da wasu da wanda da da wasu alfa a cikin wadda ba da aboki in yi makon kan da wasu mutanen gari to don mai kaba suna nan da hannu ina rufe kaura da zurmi din da ta zama ɗaya kamar ki kanga da gurmi dun magana ta zama ɗan suna da kankara da an kai taro hausa samun nan da arba'in da bakwai da sun zo. Bani Amadu hausa tarin yara ni na yi. Za ka bai an ce wani farki, mun kawo da hausa za ka bai haka. Zan rubuta nake. Baban da ba zan na da batun ban. Kuma an wani turnuku da algungun ta kawo. wani gintini da arzikin kakkawo ga dokin su ya taho mu kauna mu ya taho kuma cikin mota yace Amadu Muhammadu Allah ku zama da kowa da dan kanin sarki na yau da fa ka bi tsoron ko ne Ahmadu sarkin gaba da sarkin raba. mari sarkin gabas da sarkin yaba sarkin nan rana bonga sarkin su don nuri yau kuma halin hasan don musulukin hasan don tauhidin hasan don alherin hasan don imanin hasan

kaba aure ruwa akwai ruwa faɗo sai lela ita da ma wahala Ana za ka lokacin da ba mai komi zamakin na ado kura ne su na manyan riguna akwai ƙarfe mai shani ko bana doki ya haddar a duk matan gidan da sun sai ƙoran ta ƙato ko da na da na da fara na ta kurkuna da na a mai doki ɗan na ga shi na zo kiɗi gidan ka nukan sanye shi na mazabi na doka ba a gida gidan sarki da zuwa gidan wani mai gaggara in wani taro da an sabo ni ban zo ba ka yi jakka kuɗin ga dakki da zannabin hanya ta kashe sun bisa su mota haƙƙa da ƙaura ta kai su mai rikici da gausa farkon ɗaya na haɗin kalaɗin kai ƙarfi turan na an kasa kai ta mai ɗan ƙarfi. Baba ne na ba a ka zama lafiya uba a jira yanzu an da ini gare na ɗamre a shirar yanzu an da ini gare na ɗamre a shirar yau ƙasa ta da kaba ta da ba sun ce sun ce آمد ما يتواصلون مجيدا وغنى لمسافة ولا أرواح بالوسط Zama ko an kira su farkon gobe ha, farko an kira su farkon gobe ha. In an gama an ga kungiyar jama'a duk sun zo, ko wani kamfani suna ko bakin garka mai duka su da su ga kai. A nan zan magana hada kai. shige don gatai ka ji waye na maganin arba don ƙasa ka mata da matsafi hadisan shehu mai dubin da yake dan na ammani Baban mai wurin ba su sashi zai can banza. malam jelani malamin shanu ya ba za zuwa wurin yawon banza ba rubutu suka suna aikin dabbobi na irin ina aikin ka zama lafiya a ajiyar ma fi kan ko fa mai dubin na su ka zama lafiya uba ajiya Sauke mun godiya da sarkin a na isa bana ya kaɗo gidan mu hayyata. Sauke mun godiya da ku da madina da sun ka dina gidan nan ga sallama fa ashirin da fit da farkon gobe bai fa don su ne ba don sai ha rubba ka ta zama lafiya uban abuwa ka ta zama lafiya uban abuwa Sura su da ومن ينبته له قلبا كيرا وأجعل ذاك ما له يا فكما لا سوى أباء أبوا فكما لا سوى أباء أبوا فكما لا سوى أباء أبوا